Yo, ok, la sangre nueva. Ah, de John Brill, dice, ah. Bailando ella me enloquece, el bomber me lo mueve. Yo quiero que te atrevas, mamita, pro calle 13. Vamos a jugar en mi casa, que yo tengo los juguetes. Trae tú una amiga tuya para que el juego se ah. complete. Yo quiero que te atrevas, no diga que no si tú eres una malvada, que en tus ojos se ve que tú eres diabólica. Ella me enloquece cada vez que me habla y se pone de espalda para moverse como una maldita tóxica. Me mira a los ojos y se ríe coquete. Y yo que soy coqueto y no coqueteamos hasta que alguien coqueta al coqueto. Te veo y no pienses que creo que yo a ti te creo porque yo ya no creo ni en lo que creo. Tú quieres escucharme, llegó su teteo y vamos me más Sutra, te y tres segundos pa' que te ponga como tu gusta. Que te voy a romper con esta vaina, así que ponte tuta, ponte ready para el combate. Y vamos para el cuerpo de uno. Y me enloquece, el bomber me lo mueve. Yo quiero que te atrevas, mamita, Flo calle 13. Vamos a jugar en mi casa, que yo tengo los juguetes. Trae tú una amiga tuya pa' que el juego me complete. Bailando ella me enloquece, el bomber me lo mueve. Yo quiero que te atrevas, mamita, Flo calle 13. Vamos a jugar en mi casa, que yo tengo los juguetes. Trae tú una amiga tuya pa' que el juego me ah. complete. Trae una amiga tuya pa' que el juego sea más interesante. Que de estas cadetes soy el comandante. Si antes me le meto a fondo como un buzo navegando mares y la primera que entre coño de aquí no sale como te explico nena que me gusta tú y tu amiga la quiero a las dos no importa lo que diga disculpa el palabreo no ando con rodeo sé que suena feo pero en el danzar me preso así este pa' que lo baile como quiera que yo quiero que usted quiera que perrea su manera que el perreo que perrea comiendo una pera con su pero desespera tengo la letra certera que certero la perrea este pa' que lo baile como quiera que yo quiero que usted quiera que perrea su manera que el perreo que perrea comiendo una pera con su pero desespera tengo la letra certera, que certero la lo que enloquece, el bombero me lo mueve. Yo quiero que te atrepa, mamita, flow calle 13. Vamos a jugar en mi casa que yo tengo los juguetes. Trae tú una amiga tuya para que el juego me complete. <laughs> Yo, ok. Dice, yo, ok. La sangre nueva, te John Brill. Indica Sosa, indica J.